Munduan zehar, amar universitatek emana digute jadanik honoriz kausa titulua. Aldiguntan, paueko eta torriko unibertsitateak gomitatu du, Laurent Bor, du PPA fakultateko presidenta. Le titre de docteur honoris causa est en général attribué à des personnalités euh, de nationalité étrangère euh, pour euh, le fait d'avoir rendu des services éminents aux sciences, aux arts, aux lettres. Emazteak konpontzen dituen gizona izendatua da, Denis Mukwege eta arrazoinekin. Il a soigné euh, des milliers de femmes qui ont été euh, victimes de viols euh, collectifs en République démocratique du Congo et puis au fil du temps, il est, il est devenu un ambassadeur, on va dire, des violences faites aux femmes. Talde bortxaketa gerlako arma bezala baliatua da Kongon, biktima hauen zauriak sendatzen ari izan da azken hogei urte hauetan, rekonozimendua eta egileen zigorra aspalditik eskatzen du medikuak, entzuten dugu preseski une réparation est importante pour permettre à ce que ces victimes puissent reconstruire euh, leur vie que ceux qui ont commis ces actes soient reconnus coupables, tout ce processus est très très important. beraz,